Mjesec Ramazan, zašto je propisan? Šta to Allah da barek je vodara hoće od nas? Zašto nam je učinio tu sezonu tolikom peričetnom? U kojoj su tolike blagodati? Kada bi se čitav Ramazan 24 sata govorilo o fatlu i dobroti Ramazana, bojim se da se ne bi mogli sve iscrpiti. To su blagodati koje Allah te barek je vodara spustio činima i ljudima koje je najnjeski stvorio da ga obožavaju zašto je propisao Allah put? Šta Allah te barke od Allah hoće od nas? Neka nam odgovori uzvišeni, a ujedno se to veže za tema o kojoj govorimo i tome smo u prošlim ili početnim hutbama o takvalu govorili, a nije to je da se posjetimo. Kaže Allah te barek je od Allah odlačili se vjenicima, a kada se Allah te barek je od Allah odlačila vjenicima, onda je to iz ljubavi prema njima onda, se, onda se u tome krije svako dobro. Ili Allah se nalekem od dana nešto naređuje, kao što je u ovome slučaju, ili nešto zadranjuje, a to je dobro za vjernike koji moraju izvršavati ono što je Allah se nalekem od dana naredio i ostaneti ono što je Allah se nalekem od dana zabranio. Kaže uzvišeni, Ja i ohledina amenu kutiva alaikum usbijan, kada kutiva ala medine li zabikum na alaikum tatakum. O vjernici, propisuje vam se put, kao što je propisan i oni prije vas, da biste se bogobojaznosti podučili. Znači, post je da se približimo Allahu te bareke ta'ala i sve ove norme koje imaju u postu, da gladujemo, da žedni budemo, da čuvamo svoj pogled, da čuvamo svoj jezik od nimeta, od nimeta, gribeta, laži i petljenije, da puno Kur'an učimo, jer ovo je mjesec Kur'ana. U ovom mjesecu je Allah Tebareke wa ta'ala objavio našu vodinu. Naš kustur, naš ustav, po kojem mi treba da sudimo, po kojem mi treba da ibadetimo, iz kojeg trebamo da razumijemo šta će sa nama na ovom svijetu biti, kakvi na ovom svijetu trebamo biti. Kur'an, šehr Ramadana, lebi unzile bih il Kur'an, hudan min nasi o lejnati min huda o korban. Mjesec Ramazan, u kome je objavljen Kur'an, hudan min nas, on je putokaz ljudima. O lejnati min huda o korban, on objašnjava tu oputu i on je kurkan koji rastavlja istinu od laži. To je mjesec Ramazan. Ovo je mjesec Kur'ana u kome trebamo danošno učiti Kur'an, i slušati Kur'an i stojati toliko se da Allah te bareke wa ta'ala slušajući i razumijevajući šta je to Allah te bareke wa ta'ala zatraži od nas. Ovo je mjesec, draga moja dačo. Allahu je milosti i mi se upravo nalazimo u prvoj trećini Ramazana koja je Allahova milost. A zatim dolazi Allahov razbilen i završi sa finali u kojima je Iskubinen narod oslobađanje ratova od džehennemske kazne. Molim Allaha te barake wa ta'ala da ovaj sedemci mjesec ostavi veliki traga nas, da se popravimo u njemu, da odvojimo svoj želudan koji će jesti samo ono što čine Allah zadovoljan i da u njega stavljamo što manje hrane, a zatim da odvojimo svoju dušu koja mora da bude godina našeg tijela, Jer ako duša ne bude plemenita, ja mora to divlja, onda će je želudat. I oko i ruka i noge i jezi, divlji biti, insan će izgledati kao divlja, životinja je bolje od toga, la haura ora kuvata ila divlja. A zatim Allah se bada kevo ta'ala, spominje takvalu kada objašnjava kako ćemo postiti u azimu sijama i alej, u potpunite post. Nemojte samo gradovati i želji biti, nije to Nije to svrha posta, nego je svrha posta ovaj atizmu sujana i lelej. Da upotpunimo post u svakom smislu. Da se ne približavamo ženama u itikaku. Tilke hududu Allahi. To su Allahove granice. To nas zato ne duha. I nemojte se približavati preko. I nemojte prelaziti Allahove granice. To su Allahovi ajeti. To su znakovi za ljude. La'allahu jeste pun ne bi li se ljudi pobojali Allaha te barake wa ta'ala, to jeste, ne bi li otvojili svoj želudac i svoju dušu. Molim Allaha te barake wa ta'ala, da svim u nas i sve muslimane okreneli ovim mjesecom, da ga što bolje iskoristimo i da odnos prema Allahu te barake wa ta'ala popravimo i prema našem Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, prema vjednicima i prema svim ostalima, prema koje koje imaju hakove kod nas. A zatim i nastavljamo sa svojim serijalom koji govori o takvalutu, a takvalut je da se pripišemo Allahu te bareke wa ta'ala, da se odgojimo, da sluta što manje posla ima. Ako budemo bogobojati, to će biti porkan za nas, da ćemo moći nastaviti istinu odlaži. Upravo danas ljudima je sve pomučeno. Ljudi danas se razumiju, ljudi danas tvrde da su muslimani, i to has muslimani ili muslimanima kvadrat, ali često se zabuda istina pomiješaju, pa ne znaju istinu na svojiti, a zabudu ostaviti. Zato se Allah te bada kevo dala obraća vjernicima. Pa kaže ja i juhadledina amenu, in tettakullah, šta? In tettakullah, يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم قوم يدي ako se budete Allaha bojali. To je šar. Jer će Alekum Furqana, da će vam Allah te bare kao dala mogućnost da rastavljate istinu od neistine i preko ružnih postupaka će vaši preći i oprostiti vam, a Allahova dobrota je zaista neizmjerna. Znači, ako vjednici budu bogobojazni, pravom bogobojaznošću, Allah će im dati da u svakom momentu znaju istinu pogoditi ih. Boga mi danas vidimo na terenu, puno zvanja i puno diploma i puno pobošnjaka, ali nikako da istinu potrebe. Sve nekako samo traži, sve hoće da ona bude, da bude istina sa tebom i da svak bude zadovoljan. Sve ovo se na broju, i svi ruči na broju, teško će tako ići, ovo je din, Ovo je vjera i mora se ona stalno vidjeti da je rastavljena od laži i ne smije da bude pomiješana i sa milimetar laži. A kamo li više od toga? Dalje kaže Allah te barak wa ta'ala u 34. ajetu sura Al-Anfal hum yasudduna ألا يعذبوه وهم haram wa ma الحرام وما in أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون a zaslužuju da je Allah kazni, kada brane drugima pristup častnom ranu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari trebaju da budu samo oni koji se Allah boje. Ali većina nije ne zna. Ovaj daje odnosi na mušike, koji su tijeli da zadane muslimanima ulazak u nešidu haram i da ospode i dane u nešidu haram. To jeste, ovo se odnosi na sve one koji trane da se Allahu i kućama Allahu istina govori. Vomen opremu minne mena na zažid Allah, koji u hajutila bi hajdu u sa'ati i harabiha. A ko je veći nasilni od onoga koji trani da se Allahu i kući Allahu govor ponini. I radi na rušenju mesčida. Svako onaj ko ne da da se u istini kaži. I ko želi da napravi monopol nad islamom i da on kaže ovo je moja kuća i ovo je naša kuća, ovdje se mi pitamo. Bez obzira da li se to suprostavljamo u Koranu i Sunnetu. Takve Allah te male kevo dala naziva da su oni najveći iz domu zomčani. Zato se o ovim kućama mora istina govoriti. I Allahove kuće moraju biti otvorene 24 sata. To su Allahove kuće na zemlji, i nema niko pravo da sakriva ključ i da on stavlja monopol nad Allahovim kućama u kojima se treba Allahu govor govoriti i u kojima se treba Allah subhanahu wa ta'ala iskreno i ispravno obožavati. Dalje kaže Allah tabareke wa ta'ala الذين عاهدت منهم ثم ينفضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون Onima s kojima ti ugovore sklapaš, Pa oni svaki put, ne bojeći se Allaha, ugovore svoje krše. Nevjernici imaju osobinu da se sa njima ništa ne može dogovoriti. A za kumor muhara da muslimani imaju osobinu, kada se nešto dogovore, onda se toga dostojno i precizno drže. Kada muslimuna ala šurutihim, muslimani su na onome na čemu se dogovore ila i juhalilu harama au juhalimu halala osim da ohalale ono što je Allah haramio ili harame ono što je Allah halalio pa zbog toga Allah se bare te odana u suri Al-Ansar i suri Teube koja je predama navodi slučaj mušnika, munafika nije džaba nazvata tortura Teube znači treba se Teuba činiti Allahu te bare te odana Nije džaba ta sura početa da se smirle, rasrdio se Allah te bareke o ta'ala. Nije džaba ta sura dobila al-bara, gdje se Allah te bareke o ta'ala odliče od mušrika, nevjernika, munafika, koji neće da se pokore Allahu subhanahu wa ta'ala. U 69. ajetu سورة الأنفال كاش الله تبارك وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم i jedite ono što ste zaslijenili kao dopuštenim, kao aranom i prijatnim i bojite se Allaha, Allah zaista je milosti. Nema bolje na paki i nema bolje ekonomije i nema bolje gestalitnije harara od ganine, ratnog plijena. U tome je posebna zaričen i ako ne bude ratnog plijena onda će biti čistiji. Danas muslimani daju porez, daju čistiju neko 17%, neko 30%, neko pola imetka. Neko mora dokaze da je to njegov imetak, jer musliman je u osnovi kriz. Mora dokaza da nije tako, a prekim će dokazati pred onima koji su nepravedni i koji čine nered na zemlji, a kažu da red postavljaju. I vidimo da su juče oni anono koji ne mogu da gledaju Allahom svjetlom i koji se vode protiv nikada i koji pokušavaju uzbrno Allahom svjetlom ovim prostorima, nije postao ništa drugo nego da upadaju u kuće muslimana koji su dobro obilježeni i da se trebrše i traži nekako oružje i dinamit. Jeste mi skupljamo oružje, ali mi skupljamo imansko oružje, a vi, hajdunci koji ste trovali svoju vjeru, vi ste uvijek htjeli da prodate, da mi ako budemo dobri vjernici, opet ćete vi nama prodati, jer ćete milom ili silom dati ako bude potrebno. Tako da nama u ovom momentu neće vam ni taj adus dati. Možete mi pokušati i svaki dan se trestati, ali ćete u vašim kućama samo ima naći. A doće vakar, poniženje vjernicima, ولله العزة لرسوله وللمؤمنين يقول ربنا الله قرآني ويجلسما ولكن المنافقين لا يعلمون ali monafici ne znaju šta je ponos, a kako će onda znati nevijenici koji se ne znaju ni male ni velike nužde أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه وبعد نيامي منظور توبة وقول الله تبارك وتعالى سيقول الشيطانية ديكا مشركة منافقة koji se koji su htjeli da trebaju Allah tabareke i koji su radili da trebali poslanike, ali i sada su ostane šnaini, i koji su htjeli da zabiju nož muslimanima u veća, pa i Allah trebali kje od Arara sotkrio. I na nju kazao, i oni ostaju obilježeni sa svojim svojstvima do su tom pakovanja do sudnjega dana. I mi muslimani, ako budemo imali Aru Vada, on zada, jedan poseban segment akide, a to je da volimo, i to je šta zna i da hajde Allah. Ne možeš la ilaha illallah svakako. Ne možeš reći la ilaha illallah i dalje vjeriš Gabriju. I dalje je voliš Gabriju i kažeš on je moj ahbar. On svoj. Ne može ti biti ahbar od svi mu'min. Ne može ti ahbar biti tvoj babo ako ne gleda. Tvoja bajka ako ne gleda. Zbog toga Allah te bale kada je odala nama na reči da se odrekljamo nevjenika إذا إمام أبيب الأولى والبناء والرب الجلي قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأولادكم وإخوانكم وعشيرتكم أما يا الله تبارك وتعالى رزق ويستغونا وقرد الشيء Najbolje vrste, ono, ono bi tebi, sinovi, očevi, majke, žene, dunjalu koga imamo, srčko, srgočka roba za koju se bojimo da prođe, neće imati. Sve nam to ne smije biti daži. Braži od Allaha i njegovog poslanika. Ako to tako bude, za da nas vas suhata je i Allahu gledri. Onda dolazi Allahu akazna. Jer se ne smije niko stavljati sred Allaha te barake wa ta'ala. I njegova poslanika ali sve nas uvoj sve nas. Kaže Allah te barake wa ta'ala u četvrtom ajetu. Sune ne sevbe, spominjući takvalu, pa kaže إِلَّا الَّذِينَ عَهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُسُوكُمْ شَيْئًا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين Ovo je dokaz šta su muslimani a s druge strane šta su nevjernici. Kaže novogovornik s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu povrijedili, niti su nikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do roka određenog. Jer Allah zaista voli od pobožni. Znači od pobožnosti, od takvonoga je da musliman vodi računa o ugovorima. Da musliman, čak i ako ima sa nevjernikom, mušnikom koji prkosti Allahu za gale kevo ta'ala, određen ugovor i on ima svoj rok, mora ga ispoštovati i nećete ga prekršiti osim ako druga strana prekrši. Kao što je bilo na Hudeviji, vi znate da je poslanik Gavi Hrvatsu od stran, potpisao ugovor sa mušicima, ljudi od se onda ljudi da spadi, jer je ugovor ovako po vanštini pun nepravde. Sve u korist mušnika, ali Allah te bare će od Ara. Jer Hakim, on je mudan, ne mudri, Dao je poslanik ali se razum od sran, da u datom momentu tako postupi, a vidjeli smo posle toga koji su se hajrovi izašli. I pored toga što su dobili sva prava i više nego što trebaju mušnici, opet nisu mogli trpiti. Opet su oni taj isti ugovor prekršili i tako će biti do kijameta. Ne mogu nevjernici od muke trpiti. Oni moraju da jedu vrhove vrsti u svojih bogove istine. Ova tukvi su duruhu ekbar. A ono što kriju njihova prsa još je gore od toga. Vod obivaju tekom, crkvi se na voda. Crkvi se ukupje, kaže Allah se barek je ovo ta'ala. Zbog toga muslima druge strane. I tu pokaziva svoju vjeru. Pokaziva takvonu. Znači, treba mušniku ako imaš emanet. Moraš ga ispoštovati. A šta su onda emaneti prema muslimanima? Da nas muslimani često imamo osjećaj da više nismo sigurni od njihovi ruku i od njihovi jezika. Ako im ne ide u njihovom čeku, oni će po paganskoj objavi postupati. Tada Kur'an i Sunne se stavlja iza leđa. Ili se tumaši Kur'an i Sunne onako kako nekome odgovara Zato kaže Allah se barek i odrobo se ala fela u robi kera jesminun. Tako ni gospodara svoga oni ne vjeruju. Hatta i hakimun ke fima šedera bejnehom. Dok sedramo Muhammeda za sudiju zborovima svojine prijatelje. Tumna na jesidu si razpustim havačan mi sam bolej. A zazim u svojim dušama. Nimalo se gode posle tvoje presude na opete. Ujustavljim u teslima i posle se pokore da nam ljudi nisu spredi da izgledi šarija, da nam ljudi traže prava ko ta luta i ko šeitana i traže da i on zaštiti i traže i kažu časti sud je odradi svoj postavu. Časti sud, a sud je haso i huso i ovo i vero koji ne znaju da je Allah sudanem od dala sudija. I petaju se u Božije, I pored toga čovjek sa imenom musliman ili onaj koji je intelektualac pod navodnim znacima obraća se i koga ja bi sede sede i kaže častni tu treba da odradi svoj posao. La aula wala quwwata illa billah. To se samo može dešavati onima koji ne razumiju Allahu u knjigu i sunnet poslanika ali salatu wassalam. Dalje kaže Allah tebareke wa ta'ala كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين سدس الله تبارك وتعالى سدس الله سبحانه وتعالى فكاže kako će mnogogosti imati ugovor sa Allahom i njegovim poslanikom, ali i s onima s kojima ste ugovor sačinili kod častnog hrana, sve dok oni ne budu ugovor prekršili, predržavajte se vi ugovora. Jer Allah zaista voli koga bojate, Allah voli mu tebije. Zato, draga moja braćo, muslimani, vjernici, nije Allah te varke od Ta'ala objavio samo namaz, pol, hač, sekjar. Nego je ovo vjera, ovo je din, el jeume ekdentu lekum dinekum. Danas sam vjeru vašu upopunio, I ova vjera se dijeli na ibadate o muamelate, na ibadete koji su personalnog karaktera. Ti i tvoj gospodar, između tebe i tvoj gospodara. Ako tu zakažeš, znaj sigurno da će se to odraziti na, na muamelate. Ako ti ne bude namaz kako treba, ako ti ne bude post kako treba, ako ti ne bude hač kako treba, ako ti ne bude zeka kako treba, odrazit će se to i na druge ibadete. Da ne govorim, onda o džihadu možeš ne smiješ sanjati. Ali drugi muhamerati, da nas često čujemo kako se muslimani otužuju, kaže, predaju me na vladi. Prodao mi auto, odbavio mi, dao mi ovo ili ono, nije ispoštovao, nije ispoštovao ugovor. Ovo će se sve dešavati ako ne bude kako treba i vareta. A može se i desiti u datom momentu da čovjek je i vareti kako treba. Ali ne obavlja među ljudske poslove kako treba. Znači na tom polju se nije odgojio. I zato je poslanik ali zrazu od sada. Naišao to je čovjeka koji prodaje okrušenstvu. Kono je ruku u dubinu te šrce pa rekao reze, najvršena reze nina. Kona stvara, a nije od nas. Znači, u onom momentu dok čovjek laži, u onom momentu dok čovjek laži, dok čovjek vara, u onom momentu dok čovjek gleda ti tu kada je kazao, u onom momentu kada ogovara čovjek, kada potvara, kada čini bilo koji veliki grije, on nije od poslanika sa Allaho, ali na crnem. On nije od vjednika u tom momentu. Znači, to je veliki grijeh u tom momentu kad se odriče ova vjera, mora ova vjera da pokuca i gadne iskreno u, svaku, u svakoj pori života. I onda će Allah se bavit evo ta'ala dati veliki uspjeh i dati veliku nagradu i dati veliki veličen i dati veliki prosperitet da će ljudi ulaziti u Allahu vjeru skupinama kada ostanu bez teksta u svakoj boli života jer tamo čekaju muslimani daje koji će na najbolji način prikazati ovu vjeru.